Արցախի ազգային ժողովի խմբակցությունները եւ ոչ կառավարական կազմակերպությունները հանդես են եկել հայտարարություններով։ Միջազգային փորձագետի կարծիքով Ադրբեջանում կատարյալ փոթորիկ է։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահն Աթենքում անդրադարձել է Ղարաբաղյան հիմնարարցի կարգավորման գործընթացին։ Վերինշնչարական ուղիների սուր վարակիչ հիվանդությունների պատճառով ստացիոնար բուժում են ստանում 114 հիվանդներ։ Վանի համայնքի բնակիչների համար ամենակարևորը խմելու ջրի խնդիրն է։ Երևանում ընթանում է հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Հունվարի 29 եւ լույս 21-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծում ագարակորթը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 300 գրակոց։ Շփման գծի արևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ 82 մմ-անոց mm ականանետ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ շարունակում են լիարժեք վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի խմբակցությունները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որի մեջ ասված է. Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում Ռոբերտ Օլթերի բռնության աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածներում ու Միլիցա Մարկովիչի Ադրբեջանի սահմանամերձ շրջանների բնակիչները միտումնավոր զրկված են ջրից զեկույցների հիման վրա պատրաստված երկու բանաձևերի նախագծերի ընդգրկումը լուրջ անհանգստություն է առաջացրել Արցախի հանրային շրջանակներում եւ ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի մոտ։ Ղարաբաղյան կողմը միշտ էլ պատրաստական է եղել միջազգային կառույցների հետ համագործակցության հարցերում, սակայն մենք անընդունելի ենք համարում միակողմանի եւ կանխակալ զեկույցներն ու դրանցում տեղ գտած ձևակերպումները։ Ակնհայտ է, որ նշված զեկույցները եւ նախագծերը Եվրախորհրդի խորհրդանական վիաժողովի նորմերի եւ սկզբունքների խախտմամբ կազմվել են միայն մեկ ադրբեջանական կողմի տեսակետների հիման վրա, հաշվի չառնելով հայկական կողմերի առաջարկությունները եւ ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միակ միջազգային միջնորդ կառույցի ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության դիրքորոշումը։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զորքերի շփման գծում լարվածության աճի ֆոնին Ադրբեջանի ռազմատենչ կեցվածքը սատարող բանաձևերի ընդունումը Բաքվի իշխանություններին ոչ միայն հնարավորություն կտա շարունակել լարվածության նվազեցման ուղված Յակոմինսկի խմբի համանախագահների առաջարկությունների անտեսումը, այլև կարող են կալվել որպես հակամարտությունը ուժային մեթոդներով լուծելու քարտ բլանշ։ Ցանկացած կողմնակալ միջազգային միջնորդների հետ չհամաձայնեցված գործողություն կարող է խախտել այն փխրուն հավասարակշռությունը, որը ներկայիս լարված իրավիճակը բաժանում է լայնամասշտաբ պատերազմից։ Նկատի առնելով վերոնշյալը եւ ընդունելով Եվրոպայի խորհուրդը որպես մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության, իրավական պետության եւ օրենքի գերակայության սկզբունքների տարածման առաջատար կառույց, մենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր падգամավորական խմբակցությունների ներկայացուցիչներս կոչ ենք անում խորհրդանական վեհաժողովի մեր հարգարժան գործընկերներին հավատարիմ լինել Եվրոպայի խորհրդի նպատակներին ու առաքելությանը եւ զերծ մնալ տարածաշրջանի կայունություն ու խաղաղությունը վտանգող փաստաթղթերի ընդունումից։ Հայտարարությունը ստորագրել են Արցախի ազգային ժողովի հայրենիք, դաշնակցություն, ժողովրդավարություն, շարժում 88 եւ վերացնունդ խմբակցությունները։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիայժողովի ձմեռային նստաշրջանի նախաշեմին նույն թեմայով դիմում են հղել ԼՂ ոչ կառավարական կազմակերպությունները։ Քաղաքացիական հասարակության առաջնորդների դիմումի մեջ մասնավորապես ասվում է. Մելիցա Մարկովիչի եւ Ռոբերտ Օլթերի նախապատրաստած զեկույցների վերնագրերն արդեն իսկ խոսում են դրանց կանխակալության եւ ադրբեջանամետ բնույթի մասին։ Անաչառության բաշկի չեն ընկնում նաեւ այդ զեկույցների հիման վրա պատրաստված բանաձևերի նախագծերը։ Լինելով տարբեր մակարդակներով խաղ երկխոսության եւ համագործակցության կողմնակիցներ, Ափսոսանք ենք հայտնում, որ փաստաթղթերի տեքստերը կազմվել են առանց Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի զեկուցողների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն այցելելու եւ հանրապետության իշխանությունների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ հաղորդակցության ու փոխգործակցության։ ԼՂ ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները վիայժողովի անդամներին նախազգուշացրել են, որ բանաձևերի նախագծերի հնարավոր ընդունումը խիստ բացասական ազդեցություն կունենա Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վրա։ Ձեր քննարկմանը ներկայացված փաստաթղթերն ընդհանուր ոչինչ չունեն խաղաղորձընթացի հետ։ Հետապնդում են քարոշչական նպատակներ եւ կարող են որոշակի առավելություններ տալ Ադրբեջանի իշխանություններին, որոնք հակառակ ստանդնած պարտավորություններին չեն բացառում ուժային մեթոդների կիրառումը քաղաքական հիմնախնդիրների լուծման ժամանակ, մշտապես եւ կոպտորեն խախտում են հակամարտության գոտում կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրերը, իրենց երկրում հետապնդումների են ենթարկում քաղաքացիական ակտիվիստներին, են այդ թվում նաև խաղաղարար նախագծերի մասնակիցներին, նշում են դիմումի հեղինակները։ Արցախի քաղաքացիական հասարակության առաջնորդները համոզմունք են հայտնել, որ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովը կարող է օժանդակել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը, բացառապես հակամարտող բոլոր 3 երկրներում քաղաքացիական հասարակության կայացմանը եւ զարգացմանը աջակից լինելու միջոցով։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովին հղված Արցախի ոչ կառավարական կազմակերպությունների դիմումի պատճենները ուղարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարաններ եւ արտաքին քաղաքական գերատեսչություններ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովն Աթենքում Հունաստանի խորհրդանի նախագահ Նիկոլաոս Վուցիսի հետ հանդիպմանն անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը ընդգծել է, որ Հայաստանը Ղարաբաղյան հիմնարարցի կարգավորումը տեսնում է բացառապես խաղաղ միջոցներով, ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ձևաչափով։ Էդուարդ Շարմազանովն անընդունելի է համարել բանակցային ձևաչափի փոփոխության փորձերը։ Հունաստանի խորհրդանի նախագահն իր հերթին նշել է, որ Հունաստանը սատարում է Յակոմիսկի խմբի համանախագահների ջանքերը։ Պաշտոնական այցով Պոդգորիցա ժամանած Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Չեռնոգորիայի փոխվարչապետ, արտաքին գործերի եւ եվրոպական ինտեգրման նախարար Իգոր Լուկշիչին։ Երկու արտգործնախարարները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային եւ միջազգային հրատապ խնդիրների, Մասնավորապես Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացմանը, մերձավոր արևելքում զարգացումներին, ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Հայաստանի արտգործնախարարը գործընկերոջն է ներկայացրել Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ ուղղությամբ Հայաստանի եւ Եակոմինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը։ Կարնեգիի հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Թոմաս Դեվալը իր վերջին հոդվածում անդրադարձել է Ադրբեջանում ֆինանսատնտեսական ցնցումներին։ Ադրբեջանի կատարյալ փոթորիկը վերնագրով հոդվածում հեղինակը գրել է. «Աճող գներ, կործանվող արժույթ, միջազգային ցնցումներ եւ նյարդային էլիտա»։ Ադրբեջանը սկսել է 2016-ը մի վիճակում, որը կատարյալ փոթորիկ է հիշեցնում։ Վերլուծաբանն անդրադարձել է այն բոլոր խնդիրներին, որոնք ըստ նրա վերջին երկու ամսում ցնցել են Ադրբեջանը։ Դրանց թվում են Նարդարանի զանգվածային ձերբակալությունները, ազգային անվտանգության նախարարության կազմալուծումը, մարդու իրավունքների խախտման ծայրահեղ դրսևորումները, մանաթի արժեզրկումն ու նավթի գնանկումը։ Ադրբեջանն ունի երկու անկանխատեսելի խաղակարդ։ Դրանցից մեկը Ղարաբաղյան հակամարտությունն է եւ անհանգստացնողն է այն, որ ադրբեջանական վարչակարգը գտնվելով անելանելի վիճակում կարող է խաղալ Ղարաբաղյան խաղակարտով մի բան, որը կարող է համախմբել բոլոր ադրբեջանցիներին իրենց դրոշի շուրջ եւ սկսել մեծ կամ փոքր ռազմական գործողություններ կորցրած տարածքները վերականգնելու համար։ Այդ դեպքում հայերը ստիպված կլինեն պատասխան հարված հասցնել, ինչն էլ կդառնա նոր եւ ամենայն հավանականությամբ աղետալի հակամարտություն Կովկասի համար։ Մյուս խաղակարտը քաղաքական իսլամն է։ Հասկանալի պատճառներով Ադրբեջանի արևմտամետ քաղբանտարկյալները մեծ ուշադրության են արժանանում արտերկրում։ Հեղինակի կարծիքով պետք է հաշվի առնել նաև այն, որ Ադրբեջանը բյուջետային ծախսերը հաշվարկել է 50 դոլար 1 բարելի դիմաց նավթարժեքով, բայց նավթի գինը շարունակում է ընկնել 1.5 կրկնակի երազանցելով ամենավատատեսական սպասումները եւ Ալիևին ստիպելով փնտրել լուծումներ գրեթե անլուծելի խնդրում։ Այսօրվա դրությամբ Արցախի Հանրապետության բժշկական կենտրոններում վերին շնչարական ուղիների սուր վարակի չիվանությունների պատճառով ստացիոնար բուժում են ստանում 114 հիվանդ, այդ թվում 49-ը մինչև 18 տարեկան։ Այս մասին հայտնել են առողջապահության նախարարության մամլոյ ծառայությունից։ Հոսպիտալացված 65 հիվանդի մոտ ախտորոշվել է թոքաբոր, որոնցից 15-ը մինչև 18 տարեկան։ Հիվանդների վիճակը գնահատվում է բավարար։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում բուժում են ստանում 3 հիվանդ։ Բժիշկների հավաստմամբ նրանց վիճակը միջին ծանրության է։ Աղբյուրի հաղորդմամբ վերոնշյալ հիվանդների բուժումն իրականացվում է անվճար պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության եւ սպասարկման շրջանակներում։ Բոլոր բժշկական կազմակերպություններն ապահովված են անհրաժեշտ դեղամիջոցներով։ Առողջապահության նախարարության մասնագետները շարունակում են կանխարգելիչ միջոցառումները, ամենօրյա մշտադիտարկումները, բակային համայցերը։ Ուշադրության կենտրոնում են ինչպես մայրաքաղաքի, այնպես էլ շրջանների բժշկական հաստատությունները։ Քաշաթաղի շոշխորթի նիստում ամփոփվել են այս տարվա Բերքի տակ կատարված աշնանացանի արդյունքները։ Հերախոսակապով հաղորդում է մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Հունվարի 20-ին կայացավ 2016 թվականի անդրանիկ շրջխորհրդի նիստը, որը վարեց շրջարարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը։ Կարնանացանի նախապատրաստական աշխատանքների մասին երկուցե շրջարարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչական պետ Լևոն Սիմոնյանը տեղեկացնելով, որ անցած տարվա աշնանը շրջանում կատարվել է 15860 հեկտար աշնանացան 2014 թվականի 10400-ի փոխարեն արդեն երկվել է 660 հեկտար օգատարած կառնանացան իրականացնելու համար։ Համայնքներից ստացվել են հայտեր ֆերմատու եւ պարարտանիքեր ստանալու համար եւ ըստ դրանց այս կառնանը կկատարվի շուրջ 3000 հեկտար կառնանացան։ Նշեց, որ պետք է իրականացնել ռոռոկման ջրատարների մոտ 90 կիլոմետր հատվածի մաքրման ու նորոգման աշխատանքներ։ Արցախի սոցիալական ծրագրերի հիմնադրամի տնօրեն Մարատ Ասրաչյանը նշեց, որ գյուղական համայնքներում բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին հիմնադրամն անհատույց կհատկացնի մինչև 3 միլիոն դրամ գումար նոր բնակարան կառուցելու համար, եթե պայմանները կհամապատասխանեն պահանջներին։ Անդրադարձավ անհրաժեշտ փաստաթղթերին, որոնք պետք է ներկայացնեն հիմնադրամը ասելով, որ Խաշաթաղի շրջանից դեռ իրենք չեն դիմել այս հարցով եւ համայնքների ղեկավարներին հորդորեց աշխատել նաեւ այս ուղղությամբ։ Համայնքների ղեկավարները շրջակազմի համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչները հարցեր ուղեցին բանախոսին։ Շրջակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մկտարյանը դիմեց հիմնադրամի տնօրենին առաջարկելով այս ծրագիրը Խաշաթաղի շրջանում իրականացնել որոշակի փոփոխությամբ։ Ելույթ ունեցավ նաև Խաշտաղի բուժմիավորման գործադիր տնօրեն Կարեն Գրիգորյանը։ Անդրադարձավ ամայքներում գործող բուժկետերի աշխատանքի բարելավմանը, նշեց, որ ամայքների ղեկավարները նույնպես պետք է տևեն բուժքուրերի աշխատանքին։ Կարևորեց համայնքներին հատկացված ուղղված մակնիշի մեքենաների արկայությունը, ավելելով, որ դրանք պետք է ծառայեն նաև որպես շտապօգնության մեքենաներ։ Համակների ղեկավարներ այս եւ այլ հարցերով դիմեցին բուժմիավորման գործադիր տնօրենին։ Քննարկվեցին բուժկետերի կահավորման, հատկացող բեղամիջոցների, վառելիքի, անաշխատունակության թերթիկ ստանալու գրիպով հիվանդների, այս հիվանդության պատճառով ժամանակավորապես թակված կրթօջախների եւ այլ հարցեր։ Այս օրերին շրջանում գրիպի պատճառով դասեր չեն ընթանում 17 դպրոցում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Քաշաթաղի շրջանի Վանի համայնքում խնդիրներ շատ կան, բայց ամենակարևորը խմելու ջրի հարցն է։ Գյուղի տարածքում ընդհանրապես ջուր չկա, բնակիչները ստիպված հարևան գյուղից են վերում։ Մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Վանի համայնքը ստեղծվել է 1998 թվականին։ Գյուղում արկա է 30 տնտեսություն։ 148 բնակիչներով հիմնականում զբաղվում են հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ։ Գյուղում խնդիրներ շատ կան, բայց ամենահարատապը խմելու ջրի հարցն է։ Համայնքապետ Էդիկ Մարկոսյանի խոսքով Խնդիրները շատ մեծ են, ունենք խմելու ջրի խնդիր ամենակարևորը, այսինքն յուղի տարածքում ընդհանրապես խմելու ջուր չկա, վերում ենք ուրիշ տեղերից, մոտավորապես 5 կիլոմետր, 10 կիլոմետր հեռավորություններից, ովքեր մեքենաներ ունեն, իրենց համար հեշտ է, մնացածի համար մեծ դժվարություն է։ 33 աշակերտ ունի գյուղի դպրոցը, մասնագետներով ապահովված չէ։ Չունենք օտար լեզվի մասնագետ, պատմության մասնագետ, հայոց լեզվի ունենք, մաթեմատիկայի ունենք։ Համայնքապետը նորախությամբ փաստեց, որ գյուղում հիմնականում երիտասարդ ընտանիքներ են գերակշռում։ Բոլորը երիտասարդ ընտանիքներ են, պատկերացրեք թոշակառու բնակից չունեք։ Շատ ուրախալի, իսկ ինչով է զբաղվում երիտասարդը։ Դե աշխատանքը գյուղացու համար աշխատանք կա։ Սխալ կլինի ասել, եթե աշխատանք չկա, եթե կա հող, տարածություն, ասենք, հնարավորություն անասուն պահելու համար, ուրեմն կարելի ասել աշխատանք կա գյուղ։ Դե քանի որ դե քաղաք չի որ գործարան լինի, գյուղաց համար է դա կարևորը, դա լուն է, հնարավորությունները կան։ Բնակիչներն օգտվում են Կովսականի հիվանդանոցից։ Գյուղում ունենք բուժքույր, առաջի օգնությունը ասենք կատարում է բուժքույրը 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվում է Կովսականի հիվանդանոցը։ Ինչ վերաբերում է մանկապարտեզին, Մանկապարտեզը նույնպես կուսականում դե մեր, ասենք, ծնողների նախաձեռնության, ասենք, մի քանի երեխաների տեղափոխում են ման նաև մանկապարտեզ իրենց ծախսերով։ Դժվար է դա էլ բարդությունն է, դե այդ բարդության պատճառով բոլորը չեն կարողանում իրենց երեխաներին տանել մանկապարտեզ, բայց մանկապարտեզում նաև տեղեր կան երեխաների, բայց դե հեռավորության պատճառով չեն կարողանում բոլորը օգտվել, այդպիսի խնդիրներ կան։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Երևանում ընթանում է հայ-ռուսական ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերով միջկառավարական հանձնաժողովի 10-րդ հոբելյանական նիստը։ Մասնակիցներին ողջունի խոսք է եղել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նա նշել է, որ ուրشادիր հետևում է հանձնաժողովի աշխատանքներին եւ արձանագրել է դրական դինամիկա։ Նրա խոսքով հանձնաժողովի գործնեությունը նպաստում է երկու երկրների պաշտպանունակության բարձրացմանը, տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության ամրապնդմանը։ Սերյան Օհանյանն ընդգծել է, որ երկու պետություններն անվտանգության եւ տնտեսության միասնական տարածքում են գտնվում։ Պաշտպանության նախարարը շնորհակալություն է հայտնել ռուսական կողմին համագործակցության եւ ներքին գներով սպառազինություն մատակարարելու համար, ինչը ՀԱՊԿ ընդհանուր սահմանից հեռու գտնվող Հայաստանի համար զսման մեխանիզմերի հիմքն է հանդիսանում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեք Դավոսում հանդիպել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավուտօղլուի հետ։ Կողմերը գոհնակություն են հայտնել բոլոր ոլորտներում երկու երկրների եղբայրական եւ բարեկամական հարաբերությունների բարձր մակարդակի առընչությամբ։ Ընդգծվել է միջազգային մակարդակի միջոցառումներին Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համատեղ մասնակցության կարեւորությունը։ Կողմերը կարծիքներ են փոխանակել Ղարաբաղյան հակամարտության, տնտեսական համագործակցության ընդլայնման եւ փոխադարձ հետաքրքրություն առաջացնող այլ հարցերի առնչությամբ։ Արցախի հանրապետության անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ Կառավարության նախաձեռնությամբ կթողարկվի 10000 շիշ հոբելյանական կոնյակ։ Այդ արդիվ կառավարությունը հայտարարում է կոնյակի անվան ընտրության բաց մրցույթ, որին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները։ Հաղթող տարբերակի հեղինակը կստանա դրամական մրցանակ։ Առաջարկներն ընդունվում են մինչև հունվարի 28-ը ներառյալ։ Իդեպ կոնյակի վաճառքից ստացված ողջ շահույթն ուղղվելու է պաշտպանության բանակի կարողությունների ամրապնմանը։ Լրացուցիչ պարզաբանումների համար կապվել կառավարության աշխատակազմ 047 96 10 05 հեռախոսահամարով։ Մարզասերների համար Ցաղկաձորն այս օրերին հյուրընկալել է Դահուկային սպորտի միջազգային ֆեդերացիայի կողմից հովանավորվող զարգացող ֆեդերացիաների գավաթի խաղարկությունը, որին մասնակցում է 50 դահուկորդ 5 երկրներից։ Մրցաշարը նաև վարկանիշային է։ Առաջին օրվա հաղթողներ դարձան աղջիկներից Հայաստանի հավաքականի անդամ Սոչի Օլիմպիական խաղերի մասնակից Կատյա Գալստյանը, իսկ տղաների 10 կիլոմետր մրցատարածությունում հավասար ունեցավ Հայաստանի հավաքականի առաջատար Սերգեյ Միքայելյանը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 8-ից 12 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։ Բայց սոքո